jen jen gak ngono lho karmu ya apa sih kek masa kan gak harus sih masa toko iringan rune aku yang londong ini eh aku tabu kaya ngono lho cocok kan gak Iku mang ya tabuan lima sing melaku patut ditarik skoci. <laughs> Ong tabuan pati grombi aku re re. Mau gak ngerti. Aku saya itu colo jambet. Eh jamu ngerti ya? Oh colo jamu angono di pasar lah jambet ta. ngawur ah, ae. Ah, eh, enak wis, enak ngene. Dol jamu lumintu, timbang dipikul, pundak seyek. Enak ngene rombong surungan ngene. Jamu kok sopek mare. Heh? Kok ning bunyi tak kecepit kok ning Jamu kok ora werna, mecak mau lara apa ae. Wis, wis, wis. Sing dalane jamune wong wedok-wedok lengkap ngene. Wong wedok lara apa nek kene ana wis. sing darane jamu Anton Anton ning mang ya jamu wong wedok Anton Anton muda jamu wong brosot <laughs> jamu wong bobrot <laughs> jamu wong bobot Anton Anton muda satu misal kaya bobot telung wulan iku nek jamune wulane jamuku wis lengkap lengkap pemane ana aneh aneh jamune wong kebulet ana kene kebulet utang. Wer-werno atuh sapa? Eh, aja anu nyawa-nyawa tek rombongan anyar Rombong mari kon cet kon lah beset iki. Oh, dek iku. Upamu kok cebuk, gak tuku gak kutok ae. Masih ki ana maneh wong wedok galian kendor ono. Eh, <laughs> galian singset ono. Masih pilih sewerno-werno. Satu misal, Yen nyuwun sewu kan ono, wong loro ku mripate rendes ae kok. Mripate mrepes ae. Dipilih si waras kok kok pedes ku iki. aku jamu iku ora werna obat tetes ya ono aku iki. Jadi serba guna obat tetes sing kenae wong loro kuping. Saiki aku wong jublek kok saiki iki. Tenan <laughs> udan esuk lah kok jublek saiki. Bae, waduh penyakit apa nak tak tambah nang suara sok obat tetes yang ngono kuping tak tetes ilang kupinge. <laughs> Enak is. Cuma bojo sing ngene iki, sing legende bojo iki. Biyen dhewe wong jambu, aku yang ngono dadol jangkrik dhewe-dhewe biyen. Gak jodoh. Lah saiki yang ngono. Dene iki nang ndi rek lilingan ndi iki. Gak wajar wis repot ya. Sopo bani? Us. Oh, sus. Oh, wah, saudara. Loh, loh, loh, loh. Boleh kalau gendeng. Nah, nah. Patanan nah, patanan. Nah, patanan nah. Wah. Wah. Oh, patanan, patanan. Waduh, waduh. Waduh, waduh, aku digoblok. Waduh. Nah. Oh, Wakil nah, nah. oh, Potongan pokoknya kenji kau juga tak mau. Iya, iya, enggak, enggak, enggak, kata no. Malam minggu. Pukul tujuh. Iya, atuh. Bayam arisan. Ya, oh, tak nongkol iku. Eh, Mak kuwi dodol keliling nang diae kene. Wah, nyaman, Kak. Heh? Dodol jamu gomblo. Kuat penuh gendong gomblo. Aku kuat nang didi gendong gomblo. Bangun dong, gak keliru ah. Gomblo kau jadi gak keliru ah. Kau kaset ya tak Iya gendong gomblo, gomblo tak beteng nang dindi kuat tak gendong. Lagi cara nengin aturan ya, wan tetek batu kan ya. Tetek batu kan itu. Lo batu ketika ijrakan. Waduh, masih tak ijrakan tapi batu kan itu. Tapi jatuh ini. Apa ya? Jatuh ini anu aki. Iya, itu kan gendong jamu sungunan ya. Iya dah. Iya. Lah aki ini tangklong nol nol nol nol Iya, kau cocok rokok nol. Kau cocok karena aku benar kan Rosso. Kak nol nol bareng enteng nol nol. Ngene kak jok salah paham sampai nih kia. Iya, iya, iya. Saking cintaku padamu. <laughs> Iya, iya, iya, iya, Tak jenano sampe nak dodol jamu surungan. Surungan. Pantese ya. dikai keset iki. Oh. Oh iya ya cocok ngono ya. Iya penuh. Jamu surungan. tadi cek gak pegel penuh cak Basman ambek nyurung. Nah, ngene dikai iki stiker ya. Iya kayak stiker ya iki. Apa stiker corong? Oh corong iya iya. Pa penuh nyetel iki ah, ah gitu. Ah. Kan lumrah nek aku mek ngene ya abot. Corong-corong. Jadi nek aku gak hiburan opo, Kak? Lah, kono cek aja menyanyi kon. Lo garingan? Iya. Kebian pancet aja. Lo gak mau, ya dibantu arah-arah. Ya anak modern nanti, Tika. Iya, iya, iya. Jadi aku yang bawa tep cilik ngono lo kan. Iya, iya, iya. Tapi nek samen gelem ya gawin. Iya, kita gawin aja. Kan menyanyi aja. Tapi pok ono lo yang kok nanti setelan jamu. Lo apa dipoki barang? Oh. Lo ini ben jalan demak. Ono seneng utang temen, kok gawean utang lereno nopo kok niku. Lho, wis biasa. Iya, iya, gak apa-apa. Kok bayar gak apa-apa. Lah, bangun. Hmm. Eh, bangun. iya, iya, iya. Iya, iya. Tambah mentol irunge peno idrae kok abang kabeh awake peno. Ya panasan. Panasan, Dik. Itu nang kok iso abang kabeh ku mau? Liwat iki lho ngene, iki lho Kubang Jaya satu. Mangkane kena lambe rupane kok kaya Kubang Jaya. Hah? Kena lambe ku abange. Kon ngono ngono asik kon iku. Oh, peno iku nek gak dicurigai tambah kak karuan, Kak. Oh, Dodol jamu jane oleh 3000 padahal tak dolon dik sak 5000, 2000 nyatut. Lah apa nyat nyatut ngono? Iya pek bojo selip. Kayak persiapan deh. Oh ngono iku wong lanang. Ya ono remekmu ngono lho. Ah. Eh, enggak. ya. Nek aku rupa bener kegolek mana ya? Aku udah persiapan baik kon loro. Pokoke jenenge pasman, gak cukup siji, gak cukup loro, telu dikarep tapi. Oh cek ngono kan. Ah. Ono cadangan mana rupane? Gak gak ono. Kan ono satu ka kon ono. Eh, eh. Ngawur ae kon iku. Iku ningmu iku. Oh. aku sing tuwek, aku nomor loro. <laughs> Nomor loro kok cemplung ngare iki. Oh. Eh saiki kan nek belajar nyanyi. Tak ngene dhisik, Kak. Ya apa? Iki dodol jamu ya apa carane? Aku belajar ambek gending ngono. Iya. Ambek dodolan jamu gitu. Ah, nyanyi-nyanyi ngono lho. Terus aku ambek sampean ya apa dodolane iki? Lho, dodolane biasa, kok nyanyi yo bisa. Oh, nyanyi ngono ya. Coba sik aku Coba ajar-ajar, Kak. Ayo, ayo. Iki suarane duduk suara gendeng aku. Hmm, iya, gak eh, apa-apa. Eh, suara gendeng duduk iki. Suara apa? Suara biasa iki. Suara kabel. Hmm. <laughs> Oh, suara kawat. Bosok. Kocok oh, ngono iku, ya, sabe. Suara kabel itu dodol jamu ya. Iya, jamu iya. Jamu wajina apa jamu nang Surabaya? Jamu Surabaya sih ya. Nek wajina eh jamu, eh, jamu nih. Iya, iku. Sampeyan sing nyenggaki. Iya, biye. Nek Surabaya enggak, Dek. Iya. Oh, jamu. Oh, iya. iya. Enggak, jamu. Daun marlena. pintere dhe bojoku mayu potone kok bekelen. <laughs> Takoni Kak melok sampean ki aku saiki tambah bunder panjenengan. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Ya apa peno masih gak mule-mule ya aku bunder ae. Iya, oh, mule. Gak arek ten peno, nek mule tareken bojoku gak tak nek gak mule gak tareken opo-opo ngono. Lho, itu paling enak iku wis. Lho enak kok, aku kapisen ngawur ae kon niku. Mikir peno, oh. melok watuk ngekel aku kok. Iki mang lagu apa kenang? Iku ajar jamu. Oh, jamu-jamu ya. Iya, oh. tapi jamu ne rada gak enak ya lagune iki mah. Iya, gak gak ka, itu. Gak tau latihan peno. Eh? Peno nek latihan modal dhewe ae. Lho, aku latihan ngene. Iku wong ngene bener e. Apa? Suwe gak tau jamal. Lho, jamal. Matu, suwe gak tau jamil. jamil lah Suwe gak tau jamu. Jamu suwisan kepenak. aduh. Wong niku ya lho. Duwe jamu. jamu kotong tapak liman oh, waduh suwe gak ketemu ketemu pisan pare cak pasman lah ah, iya oh, oh, iya kak iya kak ya ngono ya bulan saiki diatur dik kaya didik dik didik aja hati-hati dik iya cok kaya biyen-biyen kak awak dhewe ya terlalu meleset pendek itu apa mana kepona amu nakale kaya ngono iya wes arek marek metel gak nyambut gawe jalan rokok jual duwe lho akeh akeh lho akeh <laughs> akeh tak Lho, lho paman. Iya. bebekmu iku. Lah pondok tuangan. Rundingan lho. Sangkane nang tuangan iki aja pasan. Iki hmm. rundingan ngono, Dik. Rundingan. Kalau jamu-jamu, Pak. Iya, rundingan. kita tau jamu-jamu. Ya, eh, bebekmu. Lah sing mburi, Mang. Aku sing mburi, Mang. Peno. Iya. Benerno Ora mung dokar. Kae nak omong karo. Kae ari, ari kok ngomong iku ari iki, Oh, madok dokar. <laughs> wah wah tak eh pernah kita dol jamu surungan surungan gue tip gue kaset iya lah pipi Aku gak ate garingan Pak suwun, Pak gendong. Oh, digendong. Jamu gendongan. Gendong sing nyuwun. Iya. Sing nyangking. Iya. Pesanden. Hmm. <laughs> Eh tak ngono kok sulapan. Tapi wong usaha kan ono eleke. Apa sih? Ono anu jamu sembarang ono. Lho, ono. Lengkap. Lengkap. Lengkap. Lengkap. Lengkap. Ya jamu lemu ta? Aku nduwe lara. Lara apa? Lara apa? Ana jamu wong dengkek. Hah? Wong dengkeken. Dengkekne kuwi dipacel anake. Kowe kendang ngono dipacel. Penyakit pinggang lek ana. Ana ana ana. Terus ngombene sedina ping pira? Hah? Sedina ping tublek ta iki? Suka ngombene esuk. Terus kadang-kadang bengi ngombe kene. Terus ana kapsule. Ana. Kapsul iku awan siji, sore siji, bengi 16. Lah kok oke. <laughs> kon boleh oke ulan lo kok kok akeh lho akeh kenapa sing enggak enggak biasa sih iki iki bloke kudu las ono ono komplit lo pace pace ono wis kunci pepet abe ono wis Wong lanang kok kunci pepet. Lah kan kok kunci peno, jare mah nyekrakon kunci. Iki pasti peno. Iki dodol rujak ta, dodol sang. Oh, jare ini kudu laos. Iku ndeplok dhewe ta ngongkon. Oh, ndeplok dhewe dik kuwatir tanggung bersih wis. Goleke ndi? Jadi ndak omae beno. Ya kula lo ndak pasar lo. Kau oh, pengen kebon dewe. Oh kak tuwe kebon ini sopo kebon sintek no pamanmu ngono. Kalau <laughs> kula apa ngomong ngono ibu? Iya lo. Kati lo kunci, gembok, grendel, <laughs> engsel, selot. Kayak sokrat deh kayak. <laughs> Wah wah wah ya apa pene. Eh jamune wong cantengen. Wah. kok. Cantik ini gue asal gak kena penyakit ketotok lho, kecepit. Kok lah, apa yang disudek? Lah iki ya apa carane dodol jamu apa enak bareng man Paman karo bebek dodol jamu bareng. Peno Bebek nduk ngarep penuh nyurung nduk mburi mana lho aku disuruh lho disuruh lho disuruh ya ini tak tegel jamu surungan iya iya aku surungan penuh melaku nduk ngarep iya kak nyuwun iya lah paman teko mburi aku nyuruh bebekmu na iya nek tak eh pak ini nyurung ya apa sih kerobok lho nah, nek tepak mu gak dalane gak apa-apa lho hmm. Kan tepak mondo napa dikak aku disrodok aku teko mbene. Ra ngono, bareng ya apa mau dodol bareng ya apa enak apa enggak? Dodol bareng enak kaya baris lho. Efeke. Ora baris sih efeke apa? Efek apa? Efek. Kok bareng mbek menawa. Efeke kok apa sih, Cak? Anu, kok masalahe lho masalahe. Oh, mburine, mburine ya. Nek dodol bareng payune gak selancar lancar lho. Salah siji ae lho. Enak nek dodol bareng. aku sing edung peno sing sing ladeni sakjane ngono cak basmane lah rombongku tak colo lah ilang rombong lho yo nek ngono lho kono gak tangi rombongku iki diputer kasete gomblo iku di oh, oh. radio aku sing joget-joget mek peno sing ngudek-ngudek joget-joget uget-uget lah <laughs> Istrimu tambah lincah deh, ibumu datang. Enggak, ono iku aku sing menyanyi bik joget-joget, penuh sing ngedoli jamu, uang seteko kabe. Tapi lagi batik, bik. Akibatnya apa? Enggak lah penuh dodol jamu, sing sing ngandek uang lanang, situ uang lanang, kadek main sama sing paman ini nyerudukan masih. Oh, darah tinggi ini kumat kok ya. Tak tumbuk kan. Iya repot ya, ono efeknya bener. Enggak lah paman sing sing apa sing tuku uang rondo, kan uh ayu, biasanya paman gak kenean Iya, kecantol ya? Iya. Oh, tak kena pisan, ya, sabah. Loh, gak ta? Sakjane rugi lho. Delok irunge gak ono. Sing kok bote apa? Irunge sing gedhe gak ono bandingane iku. Wah, ya apa maneh. Saiki diatur ae nek dodol. Masih dodol dhewe kena, tapi nek mulih lho tadi kon lho. Lho ya apa? Nek mulih jam 4 pas kudu teko mah. Oh. Oh, diatur ngono ta. Luwe kale, kurang teko jawab gak apa-apa. Aku budha saiki padha mbek peno. Iya, dhewe dodole. Mulih pokok jam 4. Jam 4 ta omah. Nek sampe kelewat, hmm, tak bacok jenggolmu Lho kok ngono, Kak, ben ono pibon Wong gendong. Ayo. Lah kok niki tiba lho. Sopo sing nulung? Kalau kok cecek lho gak melek aku niku. Hah? Lho ngapet ngepes sing wong wedok. Kok gak melek aku cecek iki. Ayo karo Lho ya, turun to dalem jajan. Ngomongne balan boleh kok cecek. Pokoke lho gupu ya lho kan. Oh, pergi sak tak kabok wisan kok dak to. Ngene lho, lek ono masalah nduk embong, iku ya kudu ngomong karo tangan. Ngono. Apa tiba njaluk tanda tangan wong sing ngisi ni, tanda oh, tangan. Kok di ngopo lho, oh, kan lho. Oh, tiba di saksi lho. Percaya nang peno. Lek ono telat titik ya gak apa-apa ngono lho. Iya, Pak, kok jam jam papat. Peno enak roda diglondong mentir bareng aku sekil. Oh, ya ngono. Nek iso disorong ya mlaku sak penake. Masak ngono, sing darane musibah iku ndak nek semono. Pamane, pamane. Pamane aku nek telat sebab lak rombong surungan sih iya. ono bane ban kumpan pe bane iku mang bedos bedos ha ya apa ya nggawa tukang kompo nah nggawa tukang tembel iya tukang tembel nek tukang kompo ban tukang lumburimu ya iya entek batine ya wis entek batine wis kale bati torok lo Lagi dibayar tuh tukang beli gitu bang. Masuk akal be, masuk tutup. Nah aku sih enak masih dodol suwunan. Tapi aja diharap pada jam papa tidak mesti. Uangku mesti sosok sing dodol, sing dodol ku ngeladeni lemes ngomong dodol dawa Iya, iya, iya. Sing tuku cek kerasan untuk uang tuku. Sosok mana yang nong bulat gak bayar bayar ngecek omong omongan barangnya kok ya apa ayo? Iya tapi hmm. botole, aturun botole. Ya apa botole? Kode botole gua. Botole kode ya apa? Botole nek ganjil rondo. <laughs> Ngerti ya? Utau perawan lanjar. Botolmu itu ngen... Terus ya, Pak? Waktu aku botol, botolnya ganjil, masih dianggap rondo. Wong oh, kurang ajar mepet. Tak ganepi ya? Hah? Tak ganepi ya, ini. Ya, ya. Sudah aku ngomong arek loro cek bingung. Arek apa lo? Ya apa so, ini lho amri keluarga gak sampai geger. Iya, iya. Ayo podo dipatuhi jam 4 kudu ono omah. Mesti aku tak Sampai anu ayo. Eh, eh, tanda tangan. Hitam di atas putih. Iya. Asik tanda tangan. Iya. Mbok makelare kene ono dhewe lho ya. Masuk makelar lho. Lho saksine kok apa? Lah saksine ono ulun apa sih Eh Ya kene. Tangan-tangan ono. Ponak dhewe ate njaluk maklaran. Ana tangan sepisan jamune kudu pisan man persen. Oh ngono ya. Eh ucap hmm. apik kono. Ucap persen. Apa jamu kuat laki-laki? Napa? Jangan jerodot kaya pamanmu. jamu peyok ngono no. Mari nek tak delok ponakmu kek pian kok gepeng aku yo. Nek awake sak mene awake. Ya tawakane ya. Oh, ni rupamane jiat yo apa? Oh. Mama nak ngono jiat. Jamu lemu, jamu lemu. Jamu lemu ya, jamu abu iki. Jamu abu. Itu tawon. Ngawur. Man, menoku tuh gak no jamu aku. Jamu apa? Isoane moto awas. ya. Ya apa kene njaluk jamu lemu kon njaluk mata awas. Bar ngombe. Perlu nih mata awas. Lek oh. teko doan ketok lek cedak gak ketok. Bocok oh, iso melek ta. Ya apa sih omongan. Melu waduh sama Kalau jamu teko adoan ketok nek teko cedak merem ngono. Enggak melek. Gak ketok. Gampang. Oh. Dicengkel beting ae. Ngawur ae kono. Saiki tadi aku iki mek duduk tengah-tengah ojo sampah, kok sing dicik. Kalau balik geger ke peduk geger ke peduk mana. aku dewe isis Isin. Isin. Sing garai lak pamane peno ah, wek tuwek gak nyebut. Oh, model ngono Wis saiki ngene tanda tangan barang ya yeah. nyalai aku nyekseni nek aku tak tak mule ya. Oh, Aku nduk bebek mau tak tinggal iku. Wis oh, tak aku ono. Aku pingis sak. Ora oh, rame, emang eh, selebore lho. Tidak mentolo ya. Selebor kok mersi. Aku percaya 100% Kak Man. <laughs> Aku hanya untukmu. Oh, untukmu, untukmu. Waduh, saya ngomong ngono pikirane. Temenan untukmu. Lah kok lho pikirane ngomong ngono Parman. Ayo. Oke Parman, ngomong ngomong Parman. Iku Parman nak pegawe ta iku. Oh, pegawe. Iya to kanyi dai. Lho, iku biasa sekretaris pribadi. Lho, pikirane aku ro ngomong ngomong Parman perapatan ngono. Iya. Iya kok lak pegelino terus diboboki Parman. <laughs> Lah Parman mulian. Parman kok Parman. Saiki masalah sing marai geger gak perlu diperuncing. Iya iya lho, gak usah lincip-lincip man. Iya iya. Jadi kalau umpamanya licin bos ketatap, iya. festival jog. Ya. Kau nggak nang licin banget sih loh. sampai masalah sing apa? Diperuncing. Diperuncing. Iya, iya, iya. Yang penting nyambut ke bersin temen. Nah. Sampai kena pengaruh. Nah. Nah, bener omongan ini pun ini penuh. Hmm. Lah, ini kita cuma. Rumah nunggu penuh. Iya, iya. Cuma di balik ini. lho, lu nggak ya? Wah, <laughs> kita nggak ada tanda kata. Cuma aku tak budal aja. Iya, iya eh, budal lah. ya. Iya, iya. cek nang olah. Iya lah, iya lah. Dengan rezekinya aja ya lah ya. Iya, Mas. Iya, iya. Kakei jamu peno bensur. Ngerti ya kan? Bebas. Iku keponaan, ada sik icu iso ngomong kayak ngono. Cuma wong tua dituturi anak daki-daki, ngono. Cuma. Saking apane? Saking pamane sing kurang ajar. Ah, boleh boleh belayan ngono. Apa nih? Ponaan sampe nuturi ngono peno sing gak ero. Arek iya. cilik ero, sing iya. tuwa gak ero. Ya wis padha ae, padha ae. Saiki jatuh karan kaya iya. iki cek masuk. Ayo dodol. Ayo ya. Ayo keliling Jamu jamu. Di radio. Jamu jamu. Jamu jamu. Kesayanganku. Pas wingi warung eh. Wingi warung dodol lontong sop. Iki warung sego sih ana sop ya. Tapi enak. Warung nang gone kene iki ayem. Ate warung nang pinggir rembong. Wis pendeke trek-trekan kol-kolan Kabel liwat kene. Liwat tok galeren. Pengenane yo ngono. Ana oh, arek cilik tuku, dikongkon makne antarane. Parek tumbas sego garingan. Wis takae sego ambe wak srunteng gelem, njaluk karat. Eh, sego garingan iku karat sing dipek ora male cengkaruk yo lah. Wis bingung aku. Ngene wong wedok nang pasar blonjo aku masak-masak dhewe. Iki mangga sambel wis tak ulek dhewe sawur ae pokoke ana sambele kadung wong tuku wis kacang tak kacang tak lombok terasi uyah tak ulek tak gue teno ae cowoke remek bisa lah wong lanang sing ulek bareng sambel tak kekno sing mangan sego rawon dipangan sambele katut katut cowoke mangane sing ngomong lah Uyai kok cek wongkul, uyai kok nopo sih wongkul, bilani cowok hari ini. Wis bingung ngene iki pancen nyambut gawe ngijeni. Delek pembantu ya gak oleh sing nang omah. Hmm. Katone. Hmm. Siki rendeng-rendeng usume wong gendeng. Saya <laughs> apa, Cak? Wong sembarang mundak ngene wis bingung aku, gak dodol mari. Duka dodol sing dipangan apa? Hmm? Sing dipangan apa? Wong penggaweane awak dhewe iki ya wis iki. Terkecuali nek kon gelem becak ngono. Malah ngono. Lho aku garis sampean. Lho aku kok kon becak kon yo gawe aja wong wis tuwa kok becak-becak. Engko bala-bali duwe entek gawe bobok ae lak ngono kon. Iya nek tempat dalan modho nek munggah kalau delok koyo ngono nek giri layah iku. Lah iya. Wis seru. Wis seru penggawean becak ngono ki yo soro pancene. Ya nek kapan sik enom popo. apa-apa. Sik tahes. Saiki apa? Apa wong wis tuwek ngene. Tomang blonjo apa? Hah? Blonjo apa? Apa ya cukulan? Tuku cukulan, Dok. Lah apa cari pecel? Ganti acara. Lho ya pecel ge cukulan, Dok. Ya kaya ana ya kacang. Kacang itu lho kacang panjang. Kacang panjang? Iya. Ya apa panjangnya sak pira? Oh, telung meter. <laughs> itu lho kacang panjang ya apa syarane Kacang apa? Kacang usus ta iko? Iya kacang usus, wong Jawa kacang usus. Iya bahasa Indonesia kacang panjang kono. Lah Pecel kayak cupulan tau iku, lah iku male sambel iku lah. sambel lawon. Enggak hmm, kadang-kadang kan ana sing njaluk putian. Oh, nek putian iku to, Pak. <laughs> Kono ku istilah putian iku ya omben-ombenan iku putian. Ngono. jangan njaluk putih, iwake njaluk putih ngono iku lho. Oh, iwak putih? Iya. Ya wulune wedhus. Wah, macam macem mbok wong saiki ya. Iya, model-model banyak ini. Lah iya. Iki gak dodol sego mar saiki ya. Dodol apa enake? Dodol es ya. Hah? Dodol es. Pupuk rendeng. Lho ya sapa iki? Gak kepeti sawi. Pingi. Sawi nang samin ngono kok. <laughs> Lah, wah, cek dodol lagi piye? Nah, arep temen kan. Ya, lah ya apa lang nyewakno omah ya gegegeran. Iya, tak utune ri wis ngene ya nyambut Lah ya ruwo kene cek dodol anak kelak tarik rene mang. Hah? Anak kelak tak jare nek. Oh, Sangano kenduren. Ya ri kentene apa asisten jogrok bandare. Pala balik jogrok no biar ini kopoh mesti rok. Oh, Ayo. Ya aku ngurung-ngurungu kasih ini marung ini Jare ini kan gawa dekeng bareng. Wah, oh, warung bapak ayo gawa dekeng. Kan gawe bayar sih kan ini. Biasanya dok ini tawuran barang. Di tawuran soalnya ya yumi kok. Mau anakku ngomong kok. Takon tuku eh dari. Apa sih? Anakku ngomong. Kenapa? Norung tak suka lho. Ono es jus. Heeh. Eh, es jus tawuran ini. Ayo es dijogot jus. Lah, lah jus kan ini. Es eh, Jus iku yo aku kat lho terus digeleng mumet ae lho. Oh, iku ora nek dodol karo mumet iku. <laughs> Ora jus. Sing mare geger iki ya yo yumu dhewe. Wis gak perlu geger. Karepune ngedol iku dadi mesem, dadi mencet. Wis merenguto ae ngono karepku. Lho, ya dicelok sampuri. <laughs> Iku gak merengut iku. Kudu nyocok iku. Wong ning ngedol iki yo adik mesem. iya iya kudu sing sume bojomu kan sume ya mesu punya meme total ate mripate ning gedoli mripate geder-geder <laughs> kaya mripate karma lho Ya wong dodol iku gak perlu cemburu-cemburu. Yo gak cemburu. Masih ning yo ngono nek sok ngedol arek wedok. Jarang lho aku. gak cemburu aku masih ngedol arek wedok iki gak seneng nang aku iki. Oh sing dibimbangi ki aku asale. Lho ya. Dadi ning yo ngono. Dodol iki kudu sing apik. Ana wong tuku ya dodol ana. Hah? Ana wong tuku ya dodol ana. Yo golek alu dhisik. Dodol ana iku lho. Kon muruki ngono kuwi awakku iki. Sekarang ngedol ya. Ngapa sih? Kalau lewat ngedol bisa aku itu tak tonton. Pakai masak. Masak toh. Pakai dapur. Oh, soro aku ki. Soro adus kau lah mbak aku. Cak atus. Kemarin <laughs> atus ayu ay. Wah kau niku. Bisa buku tambah rame. Ojo ade. Apa iku nyambut gawe mampung-mampung wis biasa ya sederhana ya. ngoyo ngoyo nyambut gawe kaya aku ngene iki lho. Sembarang dirangkep banyu barang ditombok. Lho lho lho. Wah wah wah. Jam ini banyu jam telu isu sang ya. Mau cari banyu ngono ke api ini samal noy banyu ini apa-apa. Lu separuh tak kayak no jadi. Iya. Lu separuh tak kayak no. Tata apa lagi? Eh? Tata apa? Kok pote-pote ndak tahu pasti gak? Regina. Lagi kau sih banyu-banyu apa ya? Eh? Kompo. Lah pas takon kumpul di banyu. Banyu ini takon. Lo nonton apa sama banyu ini kalau nonton putih-putih lo. Oh iku ta. Kita liwat emas bareng kan. <laughs> Eri, eh, dudu emas iku kuri. Apa? Apa arane manisa iku? Oh iya iya. Kolang kaling hmm. campurane es iku lho. Tunggak tunggak aku piro sih? Heh, tunggak aku sih piro? Kok kon iki sini sinori kon niku. Lah apa apa sih nang kanca? Kok ae kok kon ate ditungno sih. Piro sih tunggakmu kon takokno iku? Pira, nek pira, iki piro? Oh, tunggakan mek 7500 ya kon takokno ri. Jangkep ana 2500 dari Solo Ngono ya? Iya iya. Sir, iki warung iki warung cilik <laughs> kalau tangi sepuluh miring larung ini. Tapi itu ada kemajuan dengan saya kan. Sapa hari dek delok nang sapa rati ngejar nang jang utang mana? Enggak enggak aku ini ya ya bisa tambah. Iya yang sono. bedo utang mana? <laughs> Ya yo ya yo. Wah itu. Ini lo aku ke rumah sosoro anu jago keran. Jalur pekat mari. Anak <laughs> sosoro besok kan jalur pekat. Minggat hari aja nak kene kondi. Sosoro kira apa sih? Aku iki gak rewangi, mosore jam 3 wis tangi. Heeh. Hmm. Wong oh, dolan darine. Wah, kaya mesti patengane pancen yo ngene, isuk kudu tangi. Ane kon isuk gak tangi medongkrong ae. Ya aja nyambut gawe dodol matengan, dodol mentan kono. Dodol apa mentan? ke pasar. Iya. Dodol klotok iki tak cilik kucing. <laughs> Kon kok seneng dodolan ngono to, Kran? Lho, dodol tangan ya gak oleh. Kenapa, Di? Saingi iwak klothok bareng. Lah kon ning dodol tangan gak oleh, tapi kon utang. Hmm, tapi kan gak apa-apa sih. Warung nek kan sing utang kurang giat kan. Oh iya, nek ngono sing utun ae. Sing utun ae kon nutang, Ri. Ya, gotong royong lah. Tanggamu apa kon dene bisa kon utang kabeh, Ri? Menang pindah aku. Gotong royong nyambut gawe ku. Kau nak kena tak? Kau nak daya aja yo. Kena, cara pun ini lo. Rum di po? Oh? aku ni golek no rewang rek. Eh? Golek no rewang. Golek no rewang. Hmm. Sak no yumu panjang ni kalah tentang gaya aku. Kau tak puji puji. Aku kawin nabe. Yumu tu biasa sekali nyambut gaya soro soro. Kat kapan ni? Eh? Kat kapan? Dah dari. Makmu mulai ini. Eh? Makmu mulai ini. Lorolorol. <laughs> tambah ngrumat aku kok. Tambah ngrumat hari kok niku wis. Tapi wong tuwa ya Gak elek sing ngrumat wong tuwa. Elek temen wong tuwa aku wis tuwek kok kan iki. Hmm. Ah delek nek wong iki. Iya. Wek wong wedok tapi aja ayu-ayu. Oh. Eh, enak lho. Eh, kembangan. Loh, ya aku dikon jare sing ayu. Karep aku lek dikon wayu. Ya ono cemburu ngono. Enggak, karep aku dikon wayu. arepku iki. Iya, tak golekno wis. Ya dolekno wis. Temen yo. Tapi kan kudu ngerti aku lho ya. Ngerti nek kon nak safari. Ya. Kuwi sembarang cocok wis. Kan wis tantem kon kok. Lah ya betul. Wis cerah safari. Ayo coba. Kau pendengaran uang samin, uang saku, uang saku, eh? uang lelah, uang eh? iya, iya, ngelak kayak ono, ngelak kayak nunggu bi, iya, iya bang ngelak, iya, iya, ngelak kan jember kan, eh, ngelak jember, cukup tersanggup kan, Jekok sana. Iki lho iki lho karane iki mang toko pasar iki mang. Piro? Alah 1250. Wah, iku mek iku tok lah. Piro? Wis cukup nang Jember iki kendaraan PP lho rek. Piro? 1250. Ya? Kene 1250 sih? Aku ya, saya Lah tak tekor ya, ngono ya. Aku gampang ditokori kok. Wis aku tadi kanca ae beno. Iya wis, pokoke lere wedo ya. Ono medura kita. Ah iya. Ya. Tak budal ya. Iya. Ayo wis. Nanti. Tuh. Iku Masakan sego iku eh masakan bangen. Iya, Pak. Oh, kadu dipusu sing ngene. Tak nyambel maneh. Wah. Wong dol jamu wah. Waduh. Jamu datangi telah. Suwe anak ketemu mas ketemu sana kok tambah lu, lu. Bener ya. Seneng total jamu tata waras. Lho Cak, tak sabar lagi. Ya? Iya. Dongaren Buk. Dodol jamu mbek menyanyi, mbek ngedung cek Iya, tidak kecil ya. Iya, Kak. Dodolan dia wilayah di sing kuna jajan. Oh, bengugeng wes. Lho aja ngono iku berhitung serakah ngono iku. Lho kok serakah? Kadang-kadang ku wilayah tandes sak pengulon iku bagian peno. Lho tak dik ngono pokoke cedek-cedek kene lho Dara. Ngodene panange tandes. Oh, eh, ngono Balik nang blawuran. Iya iya. Wis ngono ae. Sik jamune. Jamu apa peno, Cak? Kalian kabel. Kabel gak ono, Cak. Kalian kalian sing sedene kon bojoku. Pernah ku gak pucet gak apa nyeluk jamu sih. Bojoku mang pesen. Oh, kanggo bojone peno. Iya. Lah ngudek ya apa dok kene? Ya iku ono pena sekrop. Ya dudek ambek sendok biasa enak. Eh, Kok dhisik gak enak, Cak. Langsung di diombe dok kene. Iya, iya, bareng. Iya, kanggo peno ya. Iya. Apa majon super? Kayak <laughs> suami ber. Iya, sehat lelaki, sehat lelaki. Sehat lagi, wes hmm. sehat kurang sehat ae kok tambah meledak engko. Yo enggak. iki yo, ojo nemen-nemen. Malah aku lemes ae ta. Kurang sehat tau. Oh, lemes. Mm -mm. Oh, sepi job pola poso. <laughs> Bapak kok ora sepi job, nek job ku rame ae. Lho, Pak biasa nek posoan iku lak nganggur ta, Cak. Iya. Padha bi aku, aku ya lemes nang tak sekarang dodol jamu iki. Pernah iki dodol jamu iku melulu jamu tok ta. Lho kurang kuat publikasine kurang kuat. Ya apa? Jamu gandeng ana dodol porkas. Jamu nek peno cak sapari. Enak. Nunggu di tempat. Jadi kau gak apa-apa. Gak iso ana jamu digendong, eh, nek jamu digendong nek porkas gak iso digendong. Gak apa-apa wong seminggu pisan. Oh ya bi wong jaluk nomor tambahan aku Lho gak apa-apa. Gak wae jamune payu porkase. ke dalan sing gak enak iki. Enggak jamu jamu ae biasa. Jamu jamu tok ae. Iki ya apa iki? Keranjang sampean gede niku ono gendong ya. Lah ya apa nek gak digendong? Ada di sawah nublek. Ono gendong ndi? Ya gendong buri. Ono te gendong ngarep. Ya sekali kali ku. Keranjang itu gendong ngarep ngono lho. Eh? Aku gendong gendong jamu itu ndok ngarep. Iya. Kan ono carane, Cak. Mas <laughs> kok permen. <laughs> Oh, ngono ning ngene sasen sing tol kosok tol kosok men permen permen iki. Kakak guyon-guyon nah guyon. Iki nang di kene jamu kono. Iya, jamune apa? Sido majon super. Iya, campur kono. Tanpa miber. Amen dok, amen dok banyak. Dondok banyak. <laughs> Eh jamune jarang nah. Eh, jamune jarang nang banyak malah dok oh, biasa. Eh. Ya wis. Hmm. Kuningi guan. Ate ndak, eh ate ate. Ate gula. Nek wis guyon nah. Apa ate ndak iku? <laughs> bingung ketemu penuh. Iya ndak ndak. Saiki metu brengol sih sampean. Iya, wis mundur tua, mundur tua. Dia enggak ono brengol sih. tambah tuwek, tambah macunya. Iki ta. Iya lah iki? Murah pik penuh 150 wis kati Metu 2000 ta no. <laughs> tak doli rong ewu temen ngeblak. Gak, gak, satu seket ya. Satu seket nyo. Oh, seger, kok kasih deblas ini. Wah, ini kurang, ramuan ini kurang ini. Gak ngono, iki mau lali kata intip aku lak poso ta. Jadi gak tak ewu uya Loh, campuran apa orang teringu. Salah aneh apa no Wah, penuh ikan lama tonggok gue gitu loh. Apa? Jamu kelor-kelor tapi sedep, selalu sedep. Apa? Dikai apa itu? Loh, gak apa? Pasti daftar jenengnya sedep. oh, jenengnya sedep panjangnya. Hmm. Ah, aja kan aja sabar ya. Aku kesel ini mau di no oleh duit piro lagi. Petong atau sektet. Padahal hmm. kulaku kunir telung kilo. Tapi lah gak ngerokok. Kalau gak mau ada ngerokok bareng. Pernah lah gak ngerokok. Lah apa? Nginang nih iyo. Oh iya iya. Ki, apa ini? Durung oleh mbok-mbok aneh, durung balik iki. Hmm, ya ya. Bener jae kencur aduh repot panjang tuh jamu cak. Anu itu tembak gula aneh. Nek mendung mendung ini aku gak tuku jare influenza pilek alasan Iya iya. Tapi tak ombe dewe aku aku tambah begar gak karuan. Penuh seramu aku cabut terus. Begar <laughs> lah tambah jepop. Seger bojo aku sing repot. Nek aku ketok seger tambah cemburuannya gede. Kayak merak, malah kayak merak jepop. Ayo. engko nek kuru jarene garing lha repot wae iya iya ola nang bathi mai dedok Sebasan mariri mari bojone penak ke jamu iki iya wong bojoku dhewe ya ke jamu no matano ala lak jamu jamune wong medura mek jamune penak wong tandus oh aduh ora jamu mbek tambah sakno lho ya kampung podhae mas medura tandus podhae jamu medura ku sejek cak ceket jamu medura iku ah, iya ya Ngudeke polae. Ya? Ngudeke buket ya. Oh, gak kakek bolo tadi ceket. <laughs> Saya ingin lho, Bu ya. Perlu nyambut gawe dino penghasilan piro sih? Gak mesti. Nek dino hari baik, hmm. iku iso 5000 munggah. Lho, kalah mbek bojoku, bojoku iso oleh selawe 20.000. Aduh, ana tetes jamu. Jamu apa iku 20.000? Lo nari-ari san ya. Aja ngomong jasa Pariono dodol jamu 20.000 paling kulaane kunir Kanun entek 2.500. Iya yeah, iya. Yeah. Sembarang jeruk pecel gula kabeh. Pak kok batine 2.000, Kak? Saiki ngene lho ya. Bener timbangane dodol jamu ngene. Tak kei dalan gelem. Aku duwe dalan kok kei dalan dalan apa maneh? Dalan apa? Iki kok dodol jamu. Lho enggak, saiki timbangane dodol jamu. Oh, saiki Oh, sampeyan no dalan ngono ta? Enggak tak kei penggawean. Oh, dikei penggawean. Iya, penggawean iki... apa? konco dhewe lak golek pembantu. Lho aku dadi pembantu, aduh cek menoh sopir. Nanti bahane peno terus biayaan. Nanti dadi penyanyi boleh kosong kan aja dodol jamu penoh yang babu, aduh. Lho, gak babu. Lah iku mau jarene babu. Melok konco dhewe buka depot dek iku. Ya lihat babu, jongos, jongos. Entar lak bayaran nih dah. Oh, koki, koki. Hmm, enggak pembantu, pembantu. Ya pembantu ya babu. Pembantu. Babi ku kasar. Oh, kasar ya? Iya. Nek pembantu iku halus. Halus. Ono sing halus mana? Apa? Keset. Oh. Kowe nemen iku. Iya, bayarannya gede. Gede piro? Kawulan petang bolo. Temenan iku. Mangan jero. Lho iya, mangan jero tapi kalau ibu Kabeh nek jero ya? Iya, tes jero turun jero. Iya, turun jero apa lah turun nyamuk. Hmm. Saiki nih Cak ya. Aku naik dodol jamu beng-mubeng sekilku sama yang ngapal. Iya ngapalan. Kudu kandele mantap akan ya. Iya, kapal nah, ferry barang ngono. Sekil so ngapal nih. <laughs> Becik-becik gak oleh pamanmu sikile aku gak koyong ini temenan. Gak sepatu apa? Dodol jamu gak sepatu. Iya. <laughs> Antik lah an ya. Gak apa-apa sih maju. Sing tuku sak arek nom-noman iku tambah gak bayar aku dikoyak tok lah. Belum tangga. Iya yuk mari ado man. Loh tapi aku ngenteni bojoku Cak Basman. Siapa? Bojoku tak pas man pamane peno. Wis dadi ta. Ya? Lho kagian sik dadi. Wis babang kok aku tanggung jawab wis. Ojo gampang-gampang lho. Yang penting saya kelak uang ta. Iya uang tapi Cak Basman iku gampang ewo ladenane. Yeah. Temenan gampang ewo saiki wis damai, Dik. Oh. Kak koyo biyen geger saiki damai, penuh perdamaian saiki. Wis oh, sing penting saiki golek kaya saiki nah ya. Iya, cuma aku yo jaga atine Cak Basman. Ngene enake, ya apa iki laporan ana dhisik nang. Enggak perlu lapor. Tadi lapor. Enggak apa-apa. Ono tanggung ah. Iya, aku tanggung. Iya ya. Iya. Aduh. Iki dhek apa ya? Iya, Mbak Beca ya. Mau aku Mbak Beca gak sedeng iki rombonge ya apa? Oh iya, ya mlaku. Gendong ae. Waduh. Padha ngendong buk sana aku. Ayo mlaku kendang nanti kira. Repot. Kak butuh kendange, butuh glodokane ge omahe taun. Sile gak ngingu madu, madu saya kira gani larang. Enak enak cak rukun nai. Jari rukun ni kundu ingon ingon. Bu kucing bu curut. Lo kon baju. Wah cerdas. Baras ya. Baras ya. Pung tu nak kasih bapa eh. Iya loh. tambah suwi gak tambah cerik ada tambah entek ya bre eh ya ya apa tambah lemu bener ya eh? ya bro awak kayak gini ada tambah lemu ya lo ya apa ya aku baru kepedok awak mengi susah lah apa susah kepedok aku susah jelas awak mulai cik aja min aku lo ya apa ya ini sedih ya ya kalau mana ojo ngerti lo ya jadi ini wong uripiku kayak Roda berputar. Ya kadang-kadang nuk dhuwur, kadang-kadang nuk nisor. No kadang nuk dhuwur ta? Aku Ayo. Rodo penel gak ana duwo. Aku iki babar pisan, lu ningser terus ya. Wah, macet iku. Lu umur panjang rodo barang. Lu sekali-kali aku lak ya kepengin lu ndukur. Ya menek oh. Oh, kono iki iso. Ya usah aja. Ya, ngobjek apa? Oh, biasa ini. Melok. Kan aku tak kan aku. <laughs> Lah aku melok pernah terus. Lah saiki kare nari obyeke gedhe-gedhe melok aku ta. Nang gembong, cedek. Nang gembong. Teko nggon pernah lak cedek. Itu mampir metubi ya. ya. Kau <laughs> ini ngejak dari situ. Tapi tubi bina Jakarta. Wah. Itu bina Jakarta. Ini lho. Cinta karepmu lagi ini. Ini apa? Pernah kukur-kukur. <laughs> Haya bang cuwel. Apa Rambut wis putih. Ono apa? Ono pendapat apa? Sida maksud nek ku nek awak mu nyambut gawe melok kon. Melok aku ta? Iya. aja saiki. Ya wis melok. Tak wis nyambut gawe. Kan nek aja guyon wae ora. Oh. Eh mbok dadal-dadal apa dadal apa amunur. Lho lek pokoke dodolan paman. Wah, paman ngobiake sembarang. Waduh, padahal nang kanu gawe nang pandaan. <laughs> Muli oleh manuk jalak. Kok pamane sembarang ana nduk mae. Lho nek pancen iso tolek manuk ngono lho. Nah, Sing tau juara ngremo tahun piro lho, Basman. Basman. Lho Basman eh? cak tu bibir saingan, saingan. Pece. Lho, jare iki wis dodolan. Iya. Dodol apa ya iki? Saiki dodol jamu ben kok buah-buahan. Tak lemu wong kuning. Lemu kuning kok repno. Lho ya, Pak Bu satu <laughs> pagerku dikei jamu. Lho ala iya. Pagerku dikei. Pager. Pagerku iki dikai jamu masih aku gak ono. Ngeloro seminggu ditaging nae. Iku jenenge depekso iku. Nih jarak iki lak ndelok lho. Ono rejeki bojone paman. Terus. Lemu ndek. Iya. Iya. Waduh. Mangkane mangkane pas men gak tau metu ngorek kok bolan ngono. Bulan kok bolan. Ayo bulan kok bolan. panjene pas bali iso iso ae pas bali. Pernah tak delok teko dan kok iso reni-reni. <laughs> Wah. Iya ya, ya delok ne ta. Konco lawas. Nang kene ning yo malah kesepi. Aku lek biyen pun numpak sepur nduk oh. pinggir nduk wah. Lho cak rukun cak rukun wah. Hmm. Wah ben aman rukun rukun wah. Baru jani oh, jani. Ana wong sugihane. Sak iki baru putra kuro roken. Wah, pokok pole roken. Oh, iya kono lah. Bareng mbok tandes. Ana tandes gak roken. Nyapa? Penom laku oh, roket roket. Aku sih eling rukun ana wong sugih anyar ngono waduh. Wah. Ya, ya kan barane, kan barane pasman ya, Pasman. Heeh. Lek Lha iki jenenge ben iku pasman opo pasman? Mulane ndo agraria rada kecro. Iya. Wong jenenge Pasman boleh Pasman. Nendur lampu arane paseman. Nang pendur jo Pasman. Makane nek nolek yanin, nang mai Pasman iki repot. Dina namine kok dereng bayar, lho kula Pasman nggih. Wong iki pancen digawe ngono Terus teko mana? Dinten iki. Basman, kota weh. bakon tasman bapak seman perdata <laughs> jengkel ya eh, iya iya aku heran heran delok pernah iya iya biar ngomong bebas saya kok ngeget ya eh, saya ini enggak saya ini ngomong rojok gergetan <laughs> Oh tadi paman itu jenis biar itu pasman. Pasman. Saya dilara, dilararek pasman. Tapi penduduk asli pasman. Tapi ini nunggu apa iku usaha apa apa pasman ya iku mau lho cekso lampu iku mau lho lampu lho kalau pasman balik mana mana merono ya pasman pasman oh. cekso ae <laughs> eh eh pernah kerung eh kaset kaset kaset lu gitu lah kan kerung apa iku paman lu gang lori iku ilah ilah dalah <laughs> Kok ini salah? Kok iso, kok iso? no? Kok iso? Loh, saya kan betul, jamu surungan gak kaset aset. Oh. Kaset di banter no, wong lak kerungu. Ngurungu no nyedek-nyedek. Terus tuku jamu. No, ya, wala masih jamu di modeli sititik kan no? iya, udunnya di majok ya? Iya. Iya. Ya bener, amuan itu teka Cokok Jawa. Hmm. Enggak hmm. apa-apa saat ini apa gaya jamu langos. Enggak hmm. ya,

Ya, pande dah. Sopo? Ya rokon. Oh, iki dah. Iya rokon. Sing ngomong rokon. Iya. Nyo, nyo, nyo. <laughs> Waduh. Oleh kayem ya apa? Hmm. Mana aku gak tau metu blas. Iya, iya. bojomu kaya mbolan. Wes, <laughs> wes. Ya, ora pirang taun to nang arek iku? Rabi taun. Dua anak. Macet. <laughs> Macet apa? wis ora macet wis lho ora ono persalahan iki lho ono sebab nyebab lho eh, anak mikir sing nom iki Lho disen. Eh, eh. Lho iki jeneng nom. Sing enem. Sing nomor piro iku? Sing nomor loro, sing enem iki. Nah sing nomor telu ya? Oh gak ono kon. Ngawur ae. Lho sing nomor telu nok bobo. Oh, iya, total bobo wani ngawur Kok ngawur ae nek cak. Lanang, mari kepethuk cak rukun petuk markeso wae. Tapi eling kanca lawas. Cak rukun markeso majid. Kepethuk bareng legrek. Waduh. Ya ngene rek ya. Iya iya. Lah iya apa iku arane ciri merijinting ini iki. Iya iya. Pokoke lek iso ketemu mana. Iya. gak petu. Balik ke petu Aspari ya. Ya. Aspari. Iya. Aspari. Wah tambah suwe tambah. Nek mari gak mau metu Parno susah. Aku aku aku. Ribet ta. Iya iya. Kena jam apa? Sir jam apa? Aku jalan ini. Ya jamu sing iki dodon rada sesek supaya dadi lodok. <laughs> Lah kok sampe lodo. <laughs> Enggak, aku lagi cilik ya. Ah. Iya iya iya. Kayak ono supaya iso lemu. Iya, jamu sehat. Iso seger bugar kan Iya, sehat lelaki. Iya. Kadang-kadang nang Oman. Iya iya. Eh barang bojomu ki nek gak ono wong bramune sing dicekek Lupa akhir dikeki ya kadang-kadang rong gelas. Iya iya. Tasane bebas. Iya iya. Jemua pendak jemua teko. Jamu dibayar lah enggak, ngombe tok. Ngombe tok gak dibayar, peplel. Nah iya sih. Bojoku udah kayak jamu. Iya. Terus penuh dikei, dikei tiap jemua ditarik bayar. Iya. Lah karena gak bayar itu jamune nyaimu. iya. Jamune nyaimu. Aduh. Panci panjeni padha ape bojomu <laughs> Ya kan ya? Ya ya. Ya ya kan muga-muga dodol iku laris. iya, ya ya ya ya. Nek mulih rada dalu. Ya ya. Manjak dibegal wong kan. <laughs> Wah, ngawur kan terus terus. Eh. Keling. Nandi. Keling. Golek sapa? Lho, golek bibimu arep. Lho, mulih tak durung mulih ta? Durung ngene iki. Lho, dadi peno teko kono mang kaya wong muring-muring perkara bibik gak mulih. Durung mulih. Ya kan biasa ya. Biasa ora ilang temen ya apa? Ya mana biasa jam pira iki? biasa jam 4 perjanjian iki. Oh, sini. oh bagus mana jam 4 esuk. Hah? Jam 4 esuk. Goblok are iki. Iya bener, Man. Bener lek jam 4 sore iku kurang apa? Kurang kurang kendele. Lah timbang jam 4 sore angur jam 4 esuk. Aku tak ah, rawangi, aku dadi kernete lah, sapa nak nyuruh genta-genti Aku nyuruh. Tak iso, gak iso. Ya penak sing ngedoli paman sing nyuruh ngono. Nek nek aku nyuruh jamune iki, tak nggo selang. Tutupi tak buka tak lebono selang. Tak sedote melaku. Tapi ada iki ya. Lho, peno golek izin ame. Iya. Kuwi budal lah. Iya budal. Ya budal. Wah, muring-muring. Karo kon muring-muring rupane. Nah, iya. Jawab kok tak dulu bisa. Dodol jamu kasete pancet iku. Nah, petang dino kiti iku. Sabene tak usulno kok gak iku ae. Ngono nek kaset liya wong panggling. Eh timbang anggur. Iya. Ayo nanggone sokran. Ya sokran. Iya, andol. ayo. waktu ini panjang lho. Kok nanti nang jember temen? Eh? Kok duit sewa kok nang jember itu lho? Kok baik, dokter arus ini di sini sih. ngono, kak, apa? Loh, kak, kak, eh. <laughs> Warek duk ini kok ya iso. Warek jemunu. Eh, padahal ini mendaya barang ini, aku lalu wunuri, aku jebat sebusai. Ya, mbak liwat buri malam. Oh, pala-pala mbak pelilat buri. Oh, warung dibuka karep. buri kan bobol. Ya, nyaluk kamu wis keturutan. Dah kan wis oleh Dik, oleh pembantu. Endi? Hah? Endi? Cenduk becak. Cenduk <laughs> becak. Engko arep iki mang arek 20 melok kabeh. Kok jan kabeh apa? Nang tak jane transmigrasi. <laughs> Kok wong bocah arek sito sampe 20 kon. Becak e bayan ya? Piro? 5000. Eh, kok mau ambek? Kok mau ambek omak iku jejer. Nek e iku 1000, rokoke mang petang pak. Nek kuwi kok anda? Lho iya. Oh, aja diterima. Eh aja diterima. Tukang becak sing rokok. Lah apa aku ngerokok wong tukang becak? Ah, sing becak kanca dhewe are. Becak sapa? Jamal. Kono becak sama oh, lah becak minin niku. Iku dhewe dhewe. Karo komisi kok diatur engko. Iya iya. Ya sakjane teko wis oleh rong dino kan. Lho. Lah nanti nak kakak goreng nih. Nginep nonggon kurang bengi. Oh, tadi tekone wis rong dino. Iya. Tapi nginep nok ndi? Nonggonku. Lah. Lho kan pegel. Nek kono turu gembul bojoku. Iya. Kok turu? Aku turu njobo. Ya gak apa-apa. Ningali. Iku apa rek? Dong gak rek kok. Yo aja ganjak. Oh, eh omongane jelas aja ganjak iki. <laughs> Ketong biyen iki omongane. Iya. Iku apa? Eh? Bang Ah, tadi tiba cidek. <laughs> Ketemu kok nduk kono Jember. Oh, my cidek kok ketemu nduk Jember iki enggak tahu. Iya, asal Surabaya ki nek Semrawo. Ah, ketemu nih kok nduk ndi? Nduk Jember. Minggat bae war iku. Mbok wong iku nduk ember Cina percang percing. Punang gendeng. Kok ono dodol jamu yo, Kang. Eh, dodol jamu. Iya, tak jare ini. Jamune dintekno dhisik. Wong ngenten aku nyambut gaenok kene. Tak kon tinggal omah iki mang. Heh. Becak ni. Tapi kanggo salin deh. Eh, Kanggo salin. Apa-apa? Oh gak apa-apa, gak apa-apa ae. Padahal mbek aku ini Saiki ngene ya. Aku pesen kon iki tiap-tiap duwe pembantu, kok mesti sahulan ganti, Sahulan ganti. Gak kerasa. Kon niku nek gak mampu jangan golek pembantu kan. Lho, mampu. Ya apa sih? Nang arek kon peres tenagae. Lah aku meres? Eh, pembantu kan pem kebebasan loh ya. Iya iya. Jam 8 kerja, jam 4 Mari jam 6 bebas sicul no arek iku. Sing ngasin-ngasin. Mano ta. Rumah kamu PT jare. Boleh hiburan lho, Kurang. Jam 4 mari kerja, jam 6 nonton hiburan. Mulene jam piro? Eh? Boleh jam piro? Wis kira-kira jam 8. Tepat pokoke waktune. Gak jam 12. Gua aja. baik, boleh mulene jam 12 bengi aku mari nunggu lawang aku. Wah, <laughs> waduh. Lah aku tadi buruwe. Bapak aku ro ada lho, arek teko api lho ya. Iya, teko api. Ora nang ngene-ngene kok aku sing tanggung jawab gua. Dik kono aja cemburuan, Dik. Ini aja ya, Mar. Jenenge Mar. Sapa? Mar. Sapa, Mar? <laughs> Mar sapa? Markos. Marlena, Mar. Oh, Markus sempat jadi presiden ya. Iko ta. Lho iko lho. Kenen. Lho. Lah nuwun, Dik. Hmm. Lho, ngesek, ngesek. Dengan lak tau ngontrak sing gue geran gelut nih. Ya iki. Terus ya. langgeng Sampian nggih? Kenapa roboh kabeh lawang? Oh nika bojo kula nika nggih. Oh nggih sampean sing kula sewa nggih ngriyane nggih. Terus marang ngono iko sing menek. Kon tau ngontrak? Heh, ngontrak wong iki. Piye? Wale. <laughs> Lah apa sing kok takon? Ngontrak Oh. Kok sampean sing jomblo niki kok sendu? Oh, kok di. Oh, piye nika ta? Kok kok kumak lari. Mau dipendem rek. kok iso lali. Iki <laughs> <laughs> Ayo, ayo. kene rungu mekro ora. Lah eh, iki bekas tau nang nggone kene saiki malah nyambut gawe kene lah. Mm. Lah nggih langsung kan nggih, pun dianggap dolor mari. Hah? Eh? Semelo nyamuk gawe langsung kan dianggap dolor mawon mboten sungkan. Eh, dianggap bojo mari. Loh, mboten dolor, nek dolor niku enak kula malah diajeni kayak ngedengut-dengut tok nunggu mboten. Tak kei keringanan iki bayarane mang selawe. Eh? Selawe. Sejane sampe petang polo. Sing 15 tak lempenge. <laughs> radio ana pengguntingan, Mbak. <laughs> petang polo? Iya, petang polo sak wulan. Dek iya, Bu, 15 sak hari sak wulan ya. 15 sak. Wis diatur. Lah ya apa mangane barang iku? Hmm. Lho, kula niku nek dodol jamu batine pun pinten sedina 5000 batine. Nek sak wulan pun 50. mangane yo gak perlu full Kula nek mangan gampang kok ping sekawan sedina. Iya, tapi duduk sego. Apa? <laughs> sampai niku ana anake kula nggih sarapan isu. Nggih. Nek mboten sarapan gemeter iki nyambut gawe mboten oh. kuat. Nggih, timbangane lara man. Kencang jam 11 kula niku mangan nek mboten mangan ken nggih gemeter malih mboten gawe. Nggih, timbangane mak pindho. Kencang jam 3 kula mangan malih. Nggih, nek mboten mangan mangan. wakil kabeh wong jam tulungin kan sik nyambut gawe wong warung niku lak kesel ta. Wis enak aja gak didol. Wong sik kenapa didol? Kang ngene wong iki. <laughs> Niku lak mele enake kula seger waras nyambut gawe ne enak. Enteng sampean sehat lemu. Kula ngroka. Oh, wong iki nanggon kurang dinel kan. Nyambut sakit tilem nek bos sama lu mbak Oh, nekus. Nggih. Iki nek isane turu nisa di kayak bediang. <laughs> Lu loteng kan. Nek ngono iki loteng nganggur kan. Nrimo wong iki ayo ditingkat dhisik warung iki. Kenapa ngulis ana loteng? Nah enten nggih. Hmm. Kok enten persis kula nek ten loteng iku. Kupone Lah sing kamar loteng lak nganggur ta. Lah niku enggak ada loteng niku sing Iku tak goni dhewe. Kon ngaliyo sing tinggoni marane iki. Ya sik kon ambek aku turu njobo. nek turu ngene loteng niku masih mboten ate Ase mboten apa-apa ngoten lho. Ase mboten enten ben wat lagung. Hmm. Aku tak balik ya. Heh, tak balik. Iku nek enak, tulune enak, mangane enak, nyambungane sregep. Oh, bener. Nggih. Tak balik kan ya. Ya apa iku ndingane wis ditampa ta? Tampa ae wis. wis nang wis. Nggih ditampa nggih. Wis tampa ae. Ada suwen nggih. Nek mboten salah niki dek tini nggih niku. Oh, Sampeyan maca sing ayu lho ning. Oh beres pun nek kula sing ngedep dodolan nggih. Entek kukut nggih. Nek anu. Kan kan dhewe gekne. Dadi cewekane jare kro ta. Heeh nggih. Wis sampe Bu. Nggih nggih. Bu sedeng mbok gak eh, eh, klambine. Nek awake sak eh. Nuwun. Loh. <laughs> Eh, eh kertolo. Ay, kan jauhku ngolai sampean. Loh. Sukan. Rukun. <laughs> Aduh, kaya santolo. Kan, wajah semua kan muka. Wah. Dikon, yang ngomong mingkem. Ya, kok nyengek-nyengekan ya. Kok ngajak cili-cilian. Ya, jadi lah. Ya ya ya. Hah? Mun sing tak kira bojo. Hah? niru cacak iki. Ala, opo niru? Cacak iku biyen sik nome. Iya, nome ora barabia iku biyen. rabi dipisan dadi kaki nunu-nunu. Ya nunu jagung ya. ngomong ini ini kok nunu nunu oh soalnya kan ngomongnya setengah mingkem tadi ini ini malin nunu aja dianggap wong ando nggak tahu betul ya usah aku tak harus mati bende disono iya Hah? disono Wah, wow, bong anak gua tak tak dus ingat dusi rukun. Ya, esok sore yang ya sini ke mini ki. Wah, sih enggak ono itu. Oh, sembarang. Lah, bujang bujang Hah? Bujang. Oh, bujang masa iya jero petang apa apa petang ta ya sono teng ketok ya anu lah susu ta susu karo ah, aja aja susu aku ngisi sakno peno banyu putih <laughs> hmm, iya iya aku aja kan nambah penyakit banyu putih kan sehat wis ta sehat. Ono oh, tambah tuwa iku penyakitnya tambah kene mangan enak enak penyakitnya ngelumpuh. Iya iya, ate sing gaerek gaen enak ae. Banyu putih. Ono wortel mentah. Lur. <laughs> Lur. Siapa suara kayak bagong ini? Siapa tak sabun nih? <laughs> Loh? Loh? Loh, wis yo kene aku. Wah, penting men. Salah. Kon gandeng ambek roket iki. Eh rukun. kan? Lho, mana ya? Oh, ada pengestumu. Jalan ya? Jalan apa? <laughs> Tidak tunggu. Saya kena jalan-jalan atau apa? Dikira tak eh, muring-muring. Lho, masa? Tak peringisan kan? Bebek anak mulai. ya, mulai eh, ta. Wis ke bebek. Oh, kakak pernah. Kakak eh, pecah tak nak. Mulai ta. Nek kapan ngengon niku. Ya, jam papat wayang. Ya, ingin ya. Lah, bebek. Bebek kok, bebek ini kok bebek. Bebek ya. Kok wedo itu udah teman-teman. Karena luasa. Nah, kalau. pisan muli. Api ya. Turutin nama. Omongnya lo, ini tidak api nyelakit. Lalu, ngarani api. Api kebebasan. Oh, Paribasan masih bojo ya culno ndase ceklono buntute. Hmm. Lah hmm. ono Iya, kan buntute kan Iku paribasan oh, ngono lho. Dadi ya dilus ya enggak. Kok boleh? Oh, sudah ditolak jarno. Jarno, mulak mulai dhewe. Saya masih gak mulai pirang-pirang mulan jarno ae. Jarno kene kademen kun <laughs> eh, Wedang eh. men sing anu wedang sik wedang. Ah, kamu kamu bisa adem ya adem Ya wis tak kan akeh nah, tak ngombe. Ya wedang sendino anu jarno. Tak celokno anu sik. Ayo, Dek. Teh. Ayo pembantu memang, Mas, Dek. Tak boleh mbak aku bareng. Mas, napa? Sekali lemes, Ge. Loh, soto. Wedang jae. Tolo. Jae telur. Oh, eh, anu, kopi, kopi, kopi. Ah, kopi mawon, kopi jae, ya. Kopi yo ngomongan. Kowe ku ngawur ae. Kopi, Dek, kopi, kopi. Pak, kopi jae, Pak, jae pertama lah. Dek, kerupuk itu kerupuk beri, kerupuk. Oh, pek, pek, kerupuk, kerupuk. Tahun. Arek iki lara <laughs> kok. Eh, eh, Arek iki lara sedep. <laughs> Ya apa tak Kok boleh nek ngene lho ibuke. Pinjai ka mak pinjai. Kok pindah pinjai tok iki. Aja nyedek-nyedek iki gotheke iki. Oh ngamur. Ora jelas nang sampean andok pisan ta. Oh andok dengkulmu ngono. Lah jarang boleh, Kak. Lho, murang-muring karepmu ya apa sih kok kok ngene lha pokoke niku. aku saking nyamuk gedok kene timbangan aku melakukan otakku gede tambahan mlaku. Nyamuk gedok kene? Iya. Lo? Gak oleh saja. Kalau aku, ya apa? enak tak mangan jeruk, Aduh sedok jeruk. Iya iya. Mau ndok jero apa pun ndok jero. Lo. Lo iki kok kenal? Oh bojoku ya. Bocoku. Bojoku. Wah. Kulo nyengek nengean. Eh, yo apa salah sale kok sampe tok kene asale yo apa? Aku ketemu Cak Sapari ah, dondolan uh, jamu. Uh. Sapari ngombe terus ngomong, "Nah, aduh sikilmu kok malem lentung, Nak, emang." Eh, iya, iya, terus melok nyambut gawe nang jare. Delokno hmm. iki nang ndek tini sing dhewe mati yen iku. Dadi asale nek iso mari. Iya. Bajingan kene arek kene. <laughs> Safari bangsa kok safari kene. Ah. Kan aja. Ah, sing salah dadi safari bebek mesti nek ngerti duwe kewajiban, mesti karo puno kudu kondor. Oh, kondor kondor. Oh. Kok iki ngawur ae. Kok Oh. Salah sih. Mama gak tau kondor loh. Aduh. kondo kondo kondo waduh arek nek ngomong kuat kali wetan iki wis wis yo apa eh, eh, eh aja rame ae jogrok warung iki kok eh kan eh aja guyon ya wis ngene ngene iki aku terima ya iya saiki dirundi iya iya saiki bojo peno tak kok nyambut gawe nek ngene aku tak tinggal tenang masih peno tak kok nyambut gawe nek peno tak dadekno setam yo tak aduh enak wah wah Melo <laughs> 歪歪惭愧。哦，是是是是是，就这么着给你。 <laughs> iya. terus nyambut gawe iya. aku nerima medal jerek kene dadi satpam Tapi satpam mm -mm. cinta oh, warung pesagi apa warung merometer pesagi udah di satpam lho kene iki akeh arek cilik gerak-gerak tukaran ah. rame kae iya. sing kelarui gak wedi ambek aku oh. lah mulane bener ada satpam iki tak kon ngelarui arek gegeran iki ya arek cilik iya Tapi lah tadi kacung-kacung <laughs>